Rekao je uzvišeni, o ljudi, gospodara svoga se bojte, zaista će potres kada smak svijeta nastupi, veliki događaj biti. Ja Kada budu zakidali na mjeri i na vazi, Allah će im dati nerodne godine i neimaštinu i nepravdu njihovih vladara. To je nesumnjivo Allahov zakon koji nam spominje Resulullah sallallahu alaihi sallam. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت Vidova varanja i zakidanja ima posebno u današnjem vremenu veliki, veliki broj. Mi ćemo ovdje se ograničiti samo na neke vidove od toga. Kako bismo ovim ukazali na druge? Najčešće gdje se pojavljuje zakidanje i varanje jeste prilikom kupoprodaje. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في وراهم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفيها بالذهاب رأيت الله في الكون قدس da se materijal pozlati, a prodaje se kao ispravno zlato. Ili staro, lomljeno zlato, ali izgleda kao novo, prodaje se kao, kao novo. على رب المجادل بالكلاب رأيت الله فينا الكون ربا جميع الكائنات له تحاب vrsta prevare jeste da se žensko prekrije raznim šminkama i puderima tako da možemo reći u velikom broju promijeni svoj oblik, svoj mazhar, svoju pojavu, tako da na taj način privuče ovoga koji hoće da je uzme, a inače ne bi uzeo.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 jedan od uzroka koji direktno vode u neimaštinu, u fukaraluk, koji vode u nepravdu vladara, koji svoj bijes iskaljuju nad onima koji su im počinjeni. I tako dalje, jedan od glavnih uzroka ovoga i drugoga jeste varanje i prevara. Zakidanje i uzimanje tuđeg haka, tuđeg prava. Cijeli jedan narod zbog ovoga je uništen. To je bio narod Allahovog poslanika Šuajba. Wa ila medjene ehahum I medjenu posla smo njihovog vrata Šuajba Kale, koji im reče, Ja qavmi abudullahe, ma lekum min ilahin gajru. O narode moji, Allahu ibadet činite. Vi drugog Boga mimo njega nemate. ولا تنقصوا المكيال والميزان i nemojte zakidati na mjeri niti na vagi inni erakum bi khair ja vidim da vi dobro živite, da ste dobro stojeći. in Ja se za vas bojim. Ja se za vas bojim Allahove kazne koja vas sve može zadesiti. Wa wal bil qist. I upotpunite mjeru i vagu pravedno Wala tebhasun nase ešjaehum. I nemojte ljudima zakidati njihovo pravo. Wala ta'asav fil ardi mufsidin. I nemojte po zemlji zlo činiti nered šireći. Beqijetullahi hajrun lakum. In kuntum mu'minin. Ono što vam je Allah dao, što vam je dozvolio od halala, to vam je bolje ako i kako vjerujete. Oni mu odgovaraju jašu aibu E salatuke te amuruke E netruke ma ja'budu Zar te tvoja vjera o šuajbu navodi da mi ostavimo ono što su naši preci obožavali ono što su naši preci pradjedovi veličali. Eu en nef'ale vi emualina maneša. Ili da radimo šta hoćemo s naših imetaka. Inneke le entel halimur reši. Stvarno ti pametan i mudar. Kale ja qavmi araitum in kuntu ala bejineti min rabbi. A on im reče, o narode moji, vidite li vi da ja imam jasan dokaz od gospodara svoga? وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا On mi je dao halal imetak. Počastio me poslanstvom i dao mi halal obskrbu. وَمَا أُرِيدُ أَنُ خَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ A ja neću drugačije raditi od onoga što vam sprečavam da vi radite. In uridu illa islaha pat. Ja hoću samo da ispravim stanje koliko mogu. Oma teufiqi illa billah. A pomoć dolazi samo od Allah. Alehi tawakkaltu wa ilaihi unib. Na njega se oslanjam i njemu se vraćam. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي I narode moj, nemojte da vas netrpeljivost prema meni dovede do toga en yusibakum mislu ma asaba qawma Nuhin au qawma Hudin au qawma Salih da i vas zadesi ono što je zadesilo narod Nuhov i narod Hudov i narod Salih Oma kaumu luti minkum a ni narod lutov davno nije prošao. Nije daleko od vas. Oni mu odgovaraju Kalu ja šuajb Ma nefkahu kathira mimma tekul Mi puno toga što ti nama pričaš ne razumimo Wa inna le rake fina da'ifa I vidimo da si ti među nama slab. Nemoćan. Wa leula rehtuke la ređemnak. I da nemaš svoga roda oko sebe, mi bismo te kamenovali. وما انت علينا بعزيز a ti nama nisi ni malo drag on im odgovara ja kaumi o narode moj erehti a'azzu alejkum min Allah Zar vi više držite do moje porodice i moga roda? kojeg se bojite nego do Allaha وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا a njega ste u potpunosti zaboravili zaista Allah sve prati što vi činite وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ i narode moj radite vi إني عامل أي رادي فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فćete vidjeti koga će ponižavajuća kazna zadesiti ويحل عليه عذاب مقيم i koga će trajna nesreća pogoditi ولما جاء أمرنا i kada naša odredba dođe نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا Mi smo spasili Šuajba i one koji su vjerovali s njim milošću našom. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ الصَّيْحَ A nepravednike je zadesio zaglušujući glas. فَأَصْبَحُ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ Pa su osvanuli u domovima svojim nepomičnim. Ke elem jagne u fiha, kao da do juče nisu ni postojali. Ela bu'dan li medjene, neka je proklet medjen, kema ba'idat samud kao što je proklet i samud I nesumnjivo, kao što će svako biti proklet i udaljen od Allahove milosti, ko se suprotstavlja njegovim propisima i njegovim zakonima. Resulullah sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom prošao je kroz čaršiju i kod jednog trgovca koji je prodavao hranu zavuče ruku da vidi kakva je. Pa kada njegovi prsti osjetiše vlagu, mokrinu, toga što se prodaje, upita ga šta je ovo vlasniće hrane? A on mu reče, kiša ga je zadesila Allahov poslaniće, to jeste pokislo je. A što nisi, to što je pokislo stavio gore, da ga ljudi vide, ko nas vara nije naš. Hadis bilježi imam i muslim. Dakle, ovo je jedan veliki princip kojeg svaki musliman mora biti svjestan. Resulullah sellem ukazujući na pet uzroka koji dovode do pet nesreća spominje i kada budu zakidali na mjeri i na vagi Allah će im dati nerodne godine i neimaštinu i nepravdu njihovih vladara. I to je nesumnjivo Allahov zakon koji nam spominje Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis bilježi imam Ibni Mađe i Olema ga ocjenjuje da je dobar za rad po njemu. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala još u mekanskom periodu kada još nema objave šerijatskih propisa. Govori nam o jednome propisu. Zbog njegove važnosti još u mekanskom periodu. A to je propis prevari Propis o prevari. Zabrana varanja među ljudima. Kaže uzvišeni Tebareke Vata'ala u tom je kuranskom ajetu Wailu lil mutaffifin Teško onima koji primjerenju zakidaju. Allazina izektalu ala nasi ufun koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ A kad drugima mjere na litar ili na kantar, oni zakidaju. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ Zar takvi ne misle da će biti proživljeni li jeumin azim na veliki dan jeume jakumu nasu li rabbil alamin na dan kada će ljudi stajati pred gospodarom svih svjetova Resulullah sallallahu alaihi wasallam nam spominje u sunanu Ebu Davuda hadis kome kaže moli Allaha da te sačuva tjeskobe na sudnjemu danu. Upravo zbog toga što je čovjek svojim rukama zaradio. U drugome hadisu koga bilježi imam i Buharija i Muslim kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ljudi će nepomični stajati na sudnjem danu toliko pred gospodarom svjetova da će nekima znoj doseći do ušiju zbog muke i teškoće u kojoj će se naći iščekujući polaganje računa pred Allahom te barake a u drugom rivajtu koga bilje živni Ebi Hatim od Bešir el-Gifarija kaže kako ćeš se držati na dan u kome će ljudi pred gospodarom svjetova nepomični stajati tri stotine godina kada ih, kako ih vi na ovom svijetu računate. U kojima im neće dolaziti nikakva vijest s neba, niti će im bilo šta biti naređeno. Ovaj ashab reče Allaho poslaniće da, da nas Allah toga sačuva. A on mu reče, kad legneš u postelju, zatraži od Allaha da te sačuva nevolja sudnjeg dana i lošeg polaganja računa. Islamska ulema definišući prevaru i varanje kaže El Munawi poznati komentator hadisa kaže to je da se pomiješa ono što ne valja sa onim što valja neispravno sa onim što je ispravno. Dakle, ovim ne određuje da je to samo u trgovini, već je to u bilo kojem vidu emaneta među ljudima. Isticanje nečega što nije tako bilo kakav vid varanja i prevare. Dok je Hajar al u definiciji prevare kaže to je da se prikrije u trgovini ono što kada bi se pokazalo ne bi ga niko uzeo ili dotični ga ne bi prihvatio. Dok drugi kažu to je da, da srce postane crno i da lice postane namršteno. To nam u stvari ukazuje na dvije velike bolesti, a to je a to je hikd i ghil. Hikd to je da čovjek gaji u sebi mržnju i netrpeljivost prema nekome. Želiti nanijeti nekome zlo i nepravdu. A vil, to je u stvari svaki vid neispravnog odnosa prema drugima. Svaki vid zakidanja. Pošto vidova varanja i zakidanja ima posebno u današnjem vremenu veliki i veliki broj. Mi ćemo ovdje se ograničiti samo na neke vidove od toga. Kako bismo ovim ukazali na druge? Najčešće gdje se pojavljuje zakidanje i varanje jeste prilikom kupoprodaje. Ljudi tom prilikom sakrivaju mahanu robe da bi je što bolje prodali. I to je najčešći vid zakidanja. Zatim se zakidanje može pojaviti u količini, da se pokazuje količina kolika ona u biti nije. U vrsti, da se prikazuje vrsta koja nije. U pojedinim dijelovima robe, koji su pomiješani sa ispravnima, neispravni ili slabije vrijedni sa više vrijednima. Može se pokazivati u temeljnim osobinama robe, a može i u njihovom porijeklu. Često se pojavljuje vrsta prevare prilikom trgovine, prilikom prodaje, kada se pokazuje roba drugačijom nego što ona jeste. Stavi se u veliku posudu čije je dno udubljeno. I ako na toj posudi piše težina toga što se prodaje, ali veličina te posude prevari čovjeka da je, da je to ono toliko koliko se prodaje. Ili, što je najčešće među ljudima danas, da se ne pokaže stvarna cijena. To zovu psihologijom kupoprodaje. Da stavi cijena je 1,99. Neće da stavi 2. Nečega. Zato što se valuta ove dunjalučke mijenjaju. Samo ahiretska ostaje. A to se vabi. Dakle, to je jedan vid naučenog i smišljenog varanja među ljudima. Tako da čovjek obrati pažnju na ono jedan, a ne obrati na ono ostalo. Ono jedan se piše većim brojem, a ono ostalo manjim brojem i tako dalje. Ti vidova ćete naći koliko god hoćete i nećete. Zatim od vidova varanja jeste miješanje dobrog sa lošim ili kvalitetnom sa, kvalitetnog sa manje kvalitetnim. Od čega je, na primjer, u tečnostima miješanje vode sa mlijekom ili vode sa benzinom iako onaj koji to prodaje reče ja to prodajem po manjoj cijeni nego onaj koji to ne miješa. Ali na taj način si dobio mušterije. Tako da si ih prevario na jedan drugi način. Ili da prodaješ neku robu, a uz tu robu daješ određene kartice koje će se na kraju izvlačiti i koje će dobiti nagradu na kraju. S time što ćeš tim takvim postupkom drugome oduzeti posao koji nije u stanju to da, da učini. Dakle, to je jedan od vidova prevare. Kod zlata, na primjer, da se materijal pozlati, a prodaje se kao ispravno zlato. Ili staro, lomljeno zlato, ali izgleda kao novo, prodaje se kao, kao novo. Od vrsta prevare jeste da se prodavnice u kojima se prodaje na takav način nakite, na takav način osvijetle da ne prikazuju stvarnost te robe kakva je ona. Ili da se roba pohvali na određeni način ili što ćemo naći među ljudima često da se kaže Ovu robu, ako se radi na primjer o automobilima, ovu robu uzmi pa je sam isprobaj. A ti si svjesta njene mahane i nećeš da je kažeš. Već kažeš ti je isprobaj. Što znači ako otkriješ, nisam ja kriv ako ne otkriješ. Ili da se pomjeri kazaljka na brojčaniku, da se ne prikazuje kilometraža kolika je kod automobila. Svakako da neće biti ista cijena ako je automobil više prešao ili da se oboje kola pred, pred prodaju, da ona izgledaju lijepo, a kako je unutra, to je drugo pitanje. Jedan od čestih isto vidova prevare jeste da se mušteriji kupcu ne dozvoljava da oproba robu, nego direktno uzmi ovakvu kakva ona jeste. Ili se napiše u prodavnicama ne dozvoljavamo vraćanje robe ili njenu zamjenu. To je svakako u suprotnosti sa šarijatskim propisima. Isto tako naći ćemo i one koji dovode svoje prijatelje koji ne želeći kupiti dotičnu robu hvale i kažu ja bi ovo daj meni prodaj za to za tu i tu cijenu a on uopšte ne želi da se da se natječe u kupovini te robe nego hoće time da dobije mušterije dotičnome svakako da će imati u tome i on nekoga udjela i, i zarade. Od onih koji se bave klanjem stoke, imamo primjera da dadnu stoci soli, kako bi izgledala ugojena. Ili da vime zavežu kako bi izgledalo da daje mlijeka i tako dalje više. Ili prilikom klanja da napušu na određeni način da napušu to meso, da ono izgleda puno veće. Sve su to neki od vidova prevare u kupoprodaji. Od prevare u pogledu braka. Naći ćemo isto tako da se često dešava da se sakrije bolest i mahana kod dotične osobe. Tako da je ona tek otkrije nakon udaje ili ženitbe. Što je vrsta svakako prevare. Od vrsta prevare jeste da se žensko prekrije raznim šminkama i puderima, tako da možemo reći u velikom broju promijeni svoj oblik, svoj mazhar, svoju pojavu, tako da na taj način privuče ovoga koji hoće da je uzme, a inače je ne bi uzeo. Ili se farba kosa u crno, ili se rastavlja među zubima i tako dalje. Dakle, da bi izgledala ta osoba drugačijom nego što ona jeste. Od vrsta prevare, posebno kod staratelja, u pogledu žena, jeste i to da ne uloži dovoljno truda da pronađe onoga ko bi bio adekvatan, ko bi bio pogodan za tu djevojku kojoj je on staratelj. Dakle, dužan je da se potrudi da sazna ko je dotični koji traže, koji traži njegovu čerku da se njome oženi. Neki opet hvale dotičnoga onim što nije pri I na taj način žele da dobiju djevojku hvale kako je od namaza, hvale kako je od ibadeta i tako dalje, a on jadan ne zna ni put do džamije. A ista, ista slika se pojavljuje i kod djevojaka. Veliki ovdje musibet što nalazimo da se ne poznaje šarijetski propis. Ako te neko pita o dotičnoj osobi kakva je ona dužan si da kažeš u pogledu braka i to se ne ubraja u gibet jer njima je zajedno živjeti, a ne tebi. I bolje je sada da se to sazna nego kad imadnu djecu pa onda dođu problemi i dolazi do rastaje braka. Dakle, dužnost je da se upoznaju na šarijatski način. Ne ašikovanjem, već preko onih koji poznaju i jednu i drugu osobu, na taj način da je upoznaju, pa ako su zadovoljni sa njom onakvom kakva ona jeste, elhamdulillah, a ako nisu opet, elhamdulillah, neka svak traži onu što je za njega. Od vrsta varanja jeste isto tako u pogledu nasihata. Musliman je muslimanu ogledalo. I mumini jedni drugima nasihat čine. Dok munafici, licemjeri, jedni druge varaju i lažu. Neistinu im govore i zavaravaju. Tako da je dužnost u pogledu ovoga da se popravlja sramota ili mahana koja se nalazi kod dotične osobe. To je isto tako od emaneta. Zatim da se otkloni, da ne bismo bili od te vrste koja, je, koja čini prevaru i varku, da se otkloni ezijet od osobe kojoj se ezijet čini. Da se pouči onome što ne zna. Da joj pomognemo u onome što je potrebno. Radilo se o pojedincu ili o džematu. Što znači u džematu ili u pogledu pojedinca. Ako se vidi da je potreba za nečim, a dotični ne priskoči u pomoć, taj je iznevjerio to i taj je prevario taj džemat ili tu osobu ili taj emanet. Zatim da se prekrije sramota. Zatim da se sporazumi izmire izglade. Da se svaka šteta od takvih otkloni. Da se dobro svakome želi. Da se naređuje dobro i odraća od zla. Da poštujemo starije, a da smo milostivi prema mlađima. Da lijepo sve savjetujemo. Da volimo drugima što i sami sebi i da mrzimo drugima što mrzimo i sami sebi Prenosi imam At-Tabarani od svojim senedom od Džeri Ribni Abdullaha El Beđelije da je poslao svoga slugu da kupi konja. On ga je kupio za tri stotine dirhema i došao sa prodavačem kod Džeri Ribni Abdullah El Beđelije da mu ova isplati. A on mu reče pošto ste pazarili? Ovaj reče za tri stotine dirhema. Kaže mu tvoj konj vrijedi i Da li pristaješ na to? Kaže, ako ti to vidiš tako, ako si ti zadovoljan s tim, kaže, vrijedi on pet I tako je išao dok mu nije isplatio konja za osam dirhema. Dakle, duplo više nego što je ovaj tražio. Želeći nasihat drugome. Ono što ja ne bi, ne bi, ne bi ni drugome, ono što ja sebi mrzim, mrzim i drugome. I to je to bilo temeljno ispravno shvatanje ovoga principa. Od vrsta kako će se čovjek kloniti prevare i varanja jeste da čovjek bude svjestan odgovornosti. U ovome smislu najveće odgovornosti, a to je kada Allah tabaraka wa ta'ala nekome povjeri određenu vlast. Radilo se to u tvojoj porodici, Radilo se to u džematu, radilo se to među muslimanima i tako dalje. Onaj ko to iznevjeri, hadisi Resula s.a.v. su žestoki u pogledu toga. Jer je žestoko što je taj dočnim radio. Hadis u muslimovoj zbirci, u Buhari i muslima, ali muslima, je, muslimov je rivajet, kaže Ma min abdin jester'ihu Allahu jestara'ihu Allahu ra'iyah. Nema ni jednog groba kome Allah dadne nešto u vlast. Jemutu ume jemut, koji umre kada umre, koji ih vara u tome. Jedno govori, drugo radi tako dalje. Ne ispunjava ono zbog čega je preuzeo to. Harrama hulla harrama alaihi il illa harrama alaihi janna a da mu Allah neće haram učiniti U drugom Buharinom rivajtu kaže Ma min muslimin ra'ihu illahu ra'ije. Kome god muslimanu Allah barake wa ta'ala dadne da nekoga vodi i predvodi. Dakle, prihvati neki opšti emanet među ljudima Felem binushi i ne bude i savjetovao lem jeđid rajha dženne. Neće osjetiti džennetskog mirisa takav. Mnogi zapostavljaju pitanje odgoja djeci. I u tom je pogledu mnogi su uzrokom da im porodice budu u džehennemskoj vatri. Imam Ibn Qayyim rahimahullah opisujući ovo slikovito kako bi trebao da bude jedan čovjek u svome odnosu prema svojoj djeci kaže وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تربيته وإعانته على شهواته koliko i koliko li je onih koji su nesretnim učinili svoju djecu dijelove njihovih džigerica i na dunjalu koji na ahiretu zapustivši ih, ne odgajajući ih kako treba i pomažući im u njihovim šehvetima, u njihovim strastima. Jez'umu ennehu jerhamuhu jez'umu ennehu yukrimuhu wa kad ehanehu wa jez'umu ennehu jerhamuhu wa kad zalemehu Takav misli da im daje počast, a takav tu svoju djecu ponižava. Misli da im je milostiv, a on im u stvari nepravdu i zulum čini. Takav neće vidjeti koristi od svoje djece, niti će im pribaviti dunjalučku, niti ahiretsku korist za njih. ولو اعتبرت فساد الأولاد لوجدت أعظمه من قبل الآباء A da pogledaš i pouku uzmeš iz toga što su djeca na krivom putu i neispravna, u većini slučajeva ćeš vidjeti da je to došlo od njihovih roditelja. Dakle, prevarili. Iznevjerili oni sami. Pa im se vraća ono što su, što su svojim rukama učinili. Kod jednog službenika pokazuje se prevara da ne dolazi na vrijeme da prije vremena odlazi sa posla, da posao koji radi ne obavlja onako kvalitetno kako treba i kako umije i kako može. Da odgađa poslove koje može da učini odmah. I tako je u svim drugim emanetima. Kod onoga koji uči studenta da ne nauči kako treba, da vara na ispitu, da gleda, da prođe, da se provuče kako bi dobio zaposlenje i tako dalje. I na kraju, da spomenemo i prisjetimo se kakve sve loše i štetne posljedice nosi sa sobom varanje i prevara. Uzvišenje Allah kaže inna rabbeke lebil mirsad. Tvoj gospodar je u zasjedi. To jeste, nemoj olahko da shvatiš ovo pitanje. Nemoj olahko pored njega da prođeš. Čuvaj se Allahove kazne i njegove prijetnje. Isto tako, tvoja ispravnost prenosi se i na tvoju čeljadu. A tvoja neispravnost prenosi se i na tvoju čeljac. Dobro se vraća dobrim, a zlo zlim. Prisjetimo se kazivanja o Musau ale i Hadiru, Hidru. Kada su došli u mjesto gdje su im odbili dobročinstvo učiniti i ugostiti ih, Musa ali i ispravlja onaj zid. Pa Hadir ili Hitr ispravlja onaj zid. Pa ga pita Musa ali sam zašto to? Mi su nas ugostili, ti ovo činiš im dobročinstvo. A on kaže, ovaj zid pripada dvojici jetima. Pod njim je riznica jedna, koja je pripadala njihovom pretku. okane ebuhuma saliha njihov otac je bio dobar čovjek. Ovdje se spominje da nije direktno otac, već neko od predaka. Musa ali i kao Allahov poslanik. I Hadir dolaze na to mjesto da ispune ono i da upotpune ono što je činio njihov jedan od dobrih predaka. Da bi taj zid stari ostao dok oni punoljetstvo ne dožive i ne dođu do toga svoga prava, do tih riznica koje im pripadaju. A u drugom slučaju kaže uzvišeni وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Neka se poboje oni Neka se poboje oni da su ostavili iza sebe nejaku čeljad za koju se boje. Neka se Allaha ovi boje i neka istinu samo govore i ono što je ispravno. Od posljedica varanja i prevare jeste da je to put do džehennemske vatre. To ukazuje na neispravno srce Srce onoga koji je krenuo putem propasti. Prevara i varanje udaljava čovjeka i od Allaha te barake ve a i od ljudi. To ukazuje na slabost imana. Prevara isto tako čini da čovjeku dova ne bude kabul. Prevara čini da se ukida bereket čovjeku u imetku i u njegovom životu. Prevara dovodi do neimaštine i dovodi do zuloma nepravde vladara i kada pogledamo među svijetom vidjet ćemo da većina onoga što se upravo dešava među ljudima jeste u stvari plod prevare i varanja, plod zakidanja kako u opštem tako i posebnom smislu. Molim Allah te baraka da nas učini od onih koji gledaju i nastoje da kako Allahove tako i ljudske hakove ispune od onih koji su daleko u potpunosti od svakog vida varanja i prevare od onih koji ispunjavaju Allahove propise i uspostavljaju njegov zakon od onih sa kojima je Allah tabaraka wa ta'ala zadovoljan. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Poštovana braćo, jedno od vrlo ružnih svojstava koje je ovaj šerijat ovaj vjerozakon pokudio, jedno od svojstava na koje je islam upozorio i za koje je teška prijetnja izrečena u Allahovoj tebareke wa ta'ala vjeri, jedno od svojstava koje je osnova svakoga zla, koje je uzrok svih nevaljalština na ovome svijetu jeste laž. Jeste neistina. A to je da se radi i govori drugačije nego što je u stvarnosti. Poznato nam je da su munafici u vrijeme Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem dolazili mu i govorili nešhadu innaka la Rasulullah. Mi svjedočimo da si ti Allahov poslanik. A onda Allah kaže Wallahu ja'lamu innaka la rasul. Allah zna da si ti Allahu poslanik. Wallahu yashhadu munafiqina lakazibun. A Allah svjedoči da su licemjeri lažljivci. i ako su rekli istinu, oni su opet lažljivci. Zašto? Zato što kažu da tvrde da vjeruju u tvoje poslanstvo, da si ti Allahov poslanik, ti jesi Allahov poslanik, ali nije istina to što oni kažu, da su oni toga objeđenje da oni to tvrde i da ih za toga stoji. Pošto se u današnje vrijeme ovo loše svojstvo i ova loša osobina u mnogome proširila i pošto su ljudi u dosta slučajeva olahko shvatili ovo pitanje, tako da je laž postala sredstvom njihove komunikacije ono što se najčešće koristi na njihovim sjelima u međusobnim razgovorima i tako dalje potrebno je ukazati na štetnost ovoga i šerijatski stav koji u potpunosti ukazuje na činjenicu da jedan musliman ne smije ni u kome slučaju biti na putu takvih ili biti sa takvima koji nemaju svojstvo iskrenosti i koji, se, koji imaju uza svojstvo neiskrenosti. Laž i neiskrenost može biti u riječima. Može biti u dijelima. Može biti kada čovjek šuti pa ne, do, pa ne podupre istinu ili ne spriječi zlo pa ga svojom šutnjom odobrava. Laž može biti rukom i na mnoge druge načine. Kao što je i šaret pokazati na nekoga i tako dalje. Nesumnjivo da mnoga zla proističu iz laži i neiskrenosti. Od čega je na prvom mjestu licemjerstvo, nifak Resulullah sallallahu alaihi u svome hadisu koga bilježi imam El Bukhari i Muslim kaže ajetul munafika i salas. Tri su svojstva munafika. I da had desekeze, kada govori laži, to mu je prvo svojstvo. Dakle, ne gleda da govori istinu i ono što je pravo. Ne boji se da će ga Allah tabaraka za to pitati. Jer nesumnjivo da je ovaj jezik i cjelokupno ovo tijelo jedna od Allahovih tebareke vata'ala blagodati. I ako se ona ne upotrijebi u dobro već u zlu, ako se ne upotrijebi u onome što je Allah tebareke vata'ala dozvolio i propisao, onda će uzvišeni pitati čovjeka za taj emanet da li ga je ispunio, a to je iskrenost u govoru, iskrenost u svim vrstama dijela. I zato su oni koji dolaze na mjesto iz Allahovih poslanika, kako su spomenuti u kuranskom ajetu, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ To su oni koji će biti uz Allahove poslanike i uz iskreni. A koji su iskreni? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ Onaj koji dolazi sa istinom i potvrđuje istinu. Dakle, od njega proističe istina i takav radi po toj istini i pomaže tu istinu. Od zala koja proističu iz griješenja neiskrenosti jeste isto tako i prevara i varanje. Predstavljanje ljudima nečega u svjetlu kakvom ono nije ili onakvim kako to nije. Isto tako je pronevjera ili iznevjeriti nekoga od vrsta laži ili od ogranaka koji, koji se granaju od laži i neistine. Ibn Hazm ukazujući na veliko zlo laži i neistine kaže nevjerovanje, kufr je jedna podvrsta laži. Nevjerovanje, kufr, je jedna podvrsta laži. Što znači izlaži se mnoga druga zla granaju, a od najvećih i najpoznatijih jeste nevjerovanje. Jer čovjek ne priznaje istinu, poriče istinu i dovoljno nam je to kao primjer da uvidimo zle posljedice ovog lošeg svojstva. Uzvišeni Allah opisujući one koji ne drže do iskrenosti i koji nisu istano ljubivi kaže innema jefteril kezib samo izmišljaju laž oni alladina la yu'minuna bil ahira koji ne vjeruju ahiret koji ne vjeruju da će odgovarati pred Allahom te baraka wa ta'ala wa humul takvi su lažljivci a na drugom mjestu proklinje one koji laž govore i rade, pa kaže la'natullahi alal alal kadribin. Neka je Allahovo proklestvo na lažljivce, na one koji nisu iskreni. Kao posljedica neiskrenosti Allah te baraka wa ta'ala spominje i to da ne upućuje takve. Inna Allahe la jehdi man huwa musrifun kezzab Allah ne upućuje one koji su oholi i one koji su koji su neiskreni koji neistinu govore El Mawardi, poznat islamski učenjak, ukazujući na štetnost i zlo laži, kaže svako zlo i svaka nevaljaština iz laži proističi. I ne može čovjek ničim većim biti iskušan od laži. Kao musibeta. A ne može mu biti data veća blagodat od iskrenosti. Jer iman proističe iz iskrenosti, a kufr iz neiskrenosti. Poznata mi je događaj sa onom trojicom koji su izostali iz pohoda na Tebuk. Kako nam opisuje u mnogim rivajtima Ka'b ibn Malik. Kaže, sa Allahovom pomoći toga dana samo nas je iskreno spasila. A svi oni koji su bili neiskreni sa Allahovim poslanikom, ali salam, okarakterisani su kao munafici, kao licemiri i poznate mi taj događaj kolika je vrijednost te iskrenosti i o tome je Allah ajete u Koranu objavio između kojih je ja i ledina amenu taqullahi wa kunu ma'a sadiqin ovi koji vjerujete bojte se Allaha i budite uz iskreni budite uz pošteni budite uz one koji čije će riječi biti iste kao i dijela, a dijela kao riječi, dakle koji će potvrditi istinu u cjelokupnom svome životu. Dakle, to je osnova jedna na kojoj musliman treba da bude. Iskrenost, istinoljubivost i udaljenost od bilo koje vrste laži. Jedino gdje se dozvoljava da čovjek može da ne kaže onako kako jeste, to su tri slučaje I to su izuzeci i iznimke. Kako nam bilježi Ummu Kulthum, radijallahu anha u rivajetu koga bilježi imam muslim. A to je prvi slučaj u ratu, drugi slučaj da se izmire dvojca i treći slučaj kada čovjek govori svojoj ženi i žena svome čovjeku. Ovaj rivajet nam pojašnjava drugi rivajet koji je u Buhari i Muslimu. A u kome je Resulullah sallallahu alaihi sallam kaže Lejse al kezabu lezi yuslihu bejne nas. Nije lažac onaj koji izmiruje među ljudima. Dvojicu zavađeni hoće da izmiri. وَيَقُولُ خَيْرًا Pa kaže dobro E ju nemni hajren ili uveća dobro više nego što ono jeste. Dakle, sakrije zlo, a prikaže samo dobro s jedne strane ili uveća ono dobro više nego što ono jeste. Da bi na taj način izmirio dvije osobe. Dakle, to je ta situacija kada čovjek treba da nastoji da učini veće dobro makar i ne istakao ono onako kako jeste. Makar i ne istakao ono onako kako jeste. Od vrsta neistini i laži jeste na prvom mjestu i najveća vrsta laži lažna Allaha tebareke ve taala i na njegovog poslanika sallallahu alejhi ve Uzvišen Allah kaže: "Wa la taqulu lima tasifu alsinatukum هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب I ne govorite ono što vaši jezici opisuju, to jeste ono što nema podloge u stvarnosti. Ovo je halal, a ovo je hara, a ovo je haram, da biste na taj način izmislili laž na Allaha. Jer onaj ko govori o Allahovoj vjeri, a ne znajući je, i drugačije nego što ona jeste, takav kao da je rekao Allah je to tako propisao. Pa je na taj način slagao na Allaha tabaraka wa ta'ala. A to je najveća vrsta laži. I uzvišeni Allah, ne čekajući hukum, presudu na sudnjem danu, takvima rekao je Inna alladhina yaftaruna ala Allahi la Oni koji izmišljaju laž na Allaha neće uspjeti. Neće uspjeti u svojim dunjalučkim poslovima u tome što su željeli ostvariti i dobiti i neće uspjeti na ahiretu, to jeste neće dobiti nikada džennet, niti će se ikada džehennemske vatre spasiti. I to je najveća vrsta laži, lažna Allah tabaraka wa ta'ala i na njegov Resula sallallahu sallam. A u drugom hadisu koji je mutafakun alaihi kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam Men kezebe alaije muta'amiden fel jetebewa maqadehu minan nam. Ko na mene slaže namjerno neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. Odlaže na Allaha tebareke wa ta'ala i na njegovog Resula sallallahu alaihi ve sellem jeste uvođenje novih stvari u vjeru. Novotarija, bid'ata koji su se u današnje vrijeme u velikoj mjeri proširili. I musliman treba da ima jedno veliko pravilo u svome životu. A to je sve ono na čemu nije bio Allahov poslanik sallallahu alaihi sellem i njegovi ashabi od pitanja vjere je sve to batil, neispravno i nije primljeno kod Allaha bareke ve ta'ala i onaj ko bude drugačije radio nego što je radio Allahov Resul sallallahu alaihi sallam i njegovi ashabi slijedeći ga u dobru. Ko bude drugačije radio, nesumnjivo da neće imati sevaba, već će imati veliki i veliki grijeh. I mnoga pogrešna shvatanja na taj način su uvedena među muslimane. I to je velika jedna kočnica da se islam učvrsti prvo među muslimanima, a onda proširi među drugima. Mi ćemo naći mnoge da su shvatili, ili im je tako rečeno, da je islam za mrtve. Kad ko umre, donesi kovertu, hođi nek ti on prouči hatmu, nek prouči tevhid i tako dalje. Odnos prema Resulu i njegovom sunetu sallallahu sallam svodi se na proslave. Proslavu njegovog rođendana. Što nema nikakve osnove i veliki je grijeh u Allahovoj tebarake wa ta'ala vjeri. Jer to je uvođenje propisa koje Islam nije dozvolio. I Allah tebarake wa ta'ala je to strogo i najstrožije zabranio. Jer po tome onda ćemo slaviti i Isaov rođendan pa da budemo malo bliski kršćanima još bliže i više i onda ćemo i Musao slaviti i Ibrahimov dan i svih Allahovi poslanika i onda ćemo cijele godine proslavljati i cijele godine teferičiti i lijepa vjera. Od te vrste laži su i turbeta koja su postavljena širom svijeta. Kojima se laže ljudima i kojima se izmišljotina potvara na Allaha tabaraka wa ta'ala, gdje ljudi dolaze i ubacuju novac, mole mrtve ili mole Allaha kod tih turbeta, misleći da je tu bereket i Allahova blagodat i blagoslov. I najveći teret i najveću odgovornost u pogledu ove vrste snosit će učeni, snosit će hođe, snosit će efendije, snosit će imani. Jesu li prenijeli istinu ili su je, ili su je tajili? Ako taj istinu, jedan je od lažaca. Jedan je od onih koji neće da se istina proširi. A kamoli ako ne dozvoljavaju da se ona širi. A kamoli ako ne potpomažu istinu. A kamoli ako su oni ti koji izmišljaju laži neistine na Allah da barek i njegovu Resula sallallahu sallam. O al kaže uzvišeni Allah, a na kijametskom danu tara alladine kezebu ala Allahi vuđuhuhum musvadde. Vidjet ćete crna lica onih koji su laž iznosili na Allaha tabaraka wa ta'ala. Crnih lica će izaći od muke koja će im zadesiti kad vide Allahovu prijetnju da se ostvaruje i njegovu kaznu da počinje. To je najveći grije koji čovjek može uraditi uz širk. Da izmišlja lažna Allah tabaraka wa ta'ala i njegovu vjeru mijenja. I to je najveći vid prevare i potvore. Od vrsta laži koje se dešavaju među ljudima jeste da čovjek izmišlja laž da bi druge nasmijao. Da bi druge nasmijao u društvu, na sjelu i tako dalje. Hadis Resula s.a.v. koga bilježi imam Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed i Darimi, kaže وَيْلٌ لِمَنْ يَكْذِبُ لِيُدْحِكَ الْقَوْمِ Teško li se onome koji izmišlja laž da bi druge nasmijao? وَيْلٌ لَهُمْ وَيْلٌ لَهُمْ Teško li se takvima, teško li se takvima? od vrsta laži koje se često pojavljuju među ljudima jeste i neiskrenost, neistina u kupoprodaji. S jedne strane, onaj koji kupuje nastoji da omalovaži, pocijeni robu, iako zna njen kvalitet, da bi što lakše prošao i što jeftinije dobio tu robu. S druge strane, onaj koji prodaje, hvali robu neistinito, svojstvima koja nisu u njoj, da bi što prije prodao tu svoju robu. Resulullah s.a.v. Ukazujući, ukazujući nam na opasnost toga kaže El jeminul kazibe munfiqatun lis sil'ati mumhiqatun lil kesb. Zakletva neistinita čini da se što prije roba proda, ali da ne bude hajra u toj zaradi. Kako bilježi imam Buharija i muslim. A na drugom mjestu kod imam muslima kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam Salasetun la yukallimuhumullahu Allahu jevme al wa la trojicom na kijametskom danu Allah neće uopšte razgovarati. Niti će ih očistiti od grija. Od te trojice jeste i čovjek koji je koji se zaklinje neistinito da bi prodao svoju robu. Dakle, koristi Allahovo te baraka ime da bi, da bi dobio dunjališku korist. Od neistina koju koje nalazi među ljudima jeste da se često neistina govori djeci. I na taj način s jedne strane se čini grijeh, a s druge strane učimo tu djecu tom lošem svojstvu. Prenosi se od Abdullaha ibn Ammar radijallahu anhu da je jednom prilikom Resulullah sallallahu bio u njegovoj kući pa ga majka pozva kao malo djetešće. Pozva ga, a tada je Resulullah ali sad sam bio prisutan tu kod njih. I reče, o Abdullah, dođi daći ti nešto. Što obično roditelj govori. Dođi daći ti nešto. A pita je Resulullah sallallahu alaihi sallam, a šta si naumila mu dati? Kaže, naumila sam mu dati jednu temru, hurmu jednu, datulu. A onda joj kaže Resulullah sallallahu sallam, da mu nisi ništa dala, bio bi ti upisan grijeh. Što znači laž je grijeh i djeci, a kamoli drugima. Jedan od pobožnjaka koji se istakao po čuvanju od ovoga lošeg svojstva kaže, zvao se Tarf ibn Ne bih volio slagati kada bi cijeli dunjaluk bio moj. Kada bi mi sve dali na ovome svijetu. Ne bih volio jednu laž da slažem. Od vrsta laži i neistina jeste da čovjek izmišlja laž kako bi se prikazao pred drugima. Kako bi drugima rekao ono što nije pri njemu. I na taj način se ponosio pred drugima od vrsta neistina jeste laž da bi se fesad među ljudima zaturio. To jeste da bi se nered uspostavio među ljudima. Izmisliti neistinu koja nije rečena ili urađena. Od vrsta neistina jeste i to da se često neistina koristi uz hased, uz zavist. Pa se onda tu ne gledaju nikakvi propisi, niti bilo kakva mjerila. Osobito kada čovjek traži nešto što misli da mu pripada. Onda ne gleda mjeru da to dobije. Pripadalo to njemu ili ne pripadalo. Osobito kada se radi o nesporazumima i nesuglasicama među ljudima. Od neistina jeste da se sakrije nešto od istine, a ona da se kaže drugačije bi se shvatila situacija. Ili da se pretjera u govoru nešto uveća što nije, što nije tako. Od neistina jeste da čovjek govoreći neistinu opravdava svoju grešku i ne želi da je prizna niti da se vrati sa nje. Od neistina jeste da čovjek prenosi i neistinite riječi. Tako da je jedan od lažaca. Iako ta laž od njega nije potekla od neistina jeste da čovjek drugoga hvali onim što nije pri njemu, da bi se dodvorio takvome. Ovo je slučaj osobito kod vlasti. Mnogi se proširuju u ovoj oblasti da govore neistinu opravdavajući to potrebom u ovome vremenu ili među ovim ljudima ili u ovome društvu. Ili da kažu mi smo među nemuslimanima, pa mi možemo da neistinu govorimo, a to nije, to nije dozvoljeno, osim u slučaju rata. I dosta i dosta, pored ovoga, vidova i načina u kojima se pojavljuje neiskrenost, neistina i laž. I onaj koji je krenuo tim putem, prva i osnovna obaveza jeste da dođe ubi Allahu tebareke ve taala da se povrati sa toga puta i da čvrsto odluči da se na njega više neće vraćati. Jer nesumnjivo da je to put, kako kaže Resulullah s.a.v. koji vodi u propast. U, u grijehe, a grijesi vode u džehennemsku vatru. Od načina kako da se sačuvamo neiskrenosti i neistine jeste da molimo Allah tabaraka wa da nas pomogne u tome. Da nas učini od iskrenih i ljubivih. Od načina jeste i to da smo svjesni da nas Allah tabaraka wa prati. I da On zna sve naše radnje kako tajne tako javne. I sve naše postupke. I da se od njega sakriti ne možemo od načina da budemo na putu iskrenosti jeste da nastojimo da i u najmanjim stvarima i u šali u bilo kojim postupcima budemo iskreni. Kako u našim obećanjima, tako u našem govoru i našim postupcima. Od načina da budemo na putu iskrenosti jeste da pogledamo na svršetak onih koji su bili iskreni, kako ih je Allah te bareke ve taala pomogao i sačuvao i svršetak oni koji su bili neiskreni, kako ih je Allah te bareke taala ponizio i kakav je bio njihov konac. Isto tako potrebno je da budemo svjesni vrijednosti istine i istinoljubivosti. I toga da je istina temeljno svojstvo jednog mu'mina. A neistina temeljno svojstvo jednog munafika i nevjernika. Od vrlo važnih stvari koje čovjek treba učiniti na ovome polju jeste da djecu uči iskrenosti. Jer, jer velika vatra nastaje od malog pruča, od šibica. Tako i to kod djece. Ako im dozvolimo neistinu u malim pitanjima, dok su mala, naučit će se na to pa će onda koristiti to u svemu ostalom. Tu posebno naglašavam odgovornost roditelja. Jer neki roditelji nesvjesni toga uče svoju djecu neiskrenosti. Sjedeći kod kuće, telefon se čuje, kaže javi se reci nema babe kod kuće. Naučio ga da laže Od malih nogu. Dakle, nemojte sebe svojim rukama bacati u propast. Vola toliko bijedikum ne I čuvajte sebe i svoju porodicu u džehnemske vatre. Kuvam fusekum nara. Od vrlo bitnih poslova i stvari koje čovjek treba da čini i ustraje na njima da bi bio od iskrenih jeste sa skrušenošću strahopoštovanjem obavljati namaz. Jer Kur'an kaže inna salate tena anil i wal munker. Namaz spriječava od svake vrste zla i nevaljalština. A nesumnjivo da je laž nevaljalština, pa će je namaz iskreni kako treba obavljen spriječiti. Od načina kako da se sačuvamo neiskrenosti i budemo inša Allah upisani u siddiqina u iskreni, jeste da učimo Kur'an i razmišljamo o njegovim značenjima jer to je najveća istina i Kur'an upućuje na svako dobro a od dobra na koje upućuje jeste iskrenost istinoljubivost i od stvari koje treba učiniti da bismo bili na putu iskrenih jeste da se družimo sa iskrenima. Da budemo u njihovom društvu. I kad god osjetimo neiskrenost i neispravnost, da napustimo toga ili to društvo i udajimo se od takvih dok ne ostave neispravnost, laž i neiskrenost. Molim Allah tabaraka wa da nas učini od onih koji su ponosni ovom vjerom i istinom ove vjere, od onih koji šire istinu među ljudima, koji pravedno postupaju i klone se svih vidova nevaljalština, laži i neispravnosti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم سدد رميهم اللهم قو شوكتهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين المسجونين والمعتقلين في في سجون ومعتقلات المفسدين اللهم فرج عنهم اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم